În staul de dobitoace florile de măru, Maica nu-și găsește pace, flori de măru. Sorocul i s-a împlinit, flori crescute de înfășat, flori Gata da danui pentru voi, gata da danui pentru voi, Corinte, Corinte, pentru Domnul mai mari ca voi. tu s-o, du s-o, Corinte, Corinte, la casa săracului. Bună seara, om sărac, bună seara, om sărac, Gata-i prânzul să-l prânzăm, gata-i prânzul să-l prânzăm, corindem, corindem, prânzul gata puținel. Prânzul gata puținel, prânzul gata puținel, corindem, corindem, nu ne ajunge cu el, cât cu el nu ne ajunge, cât cu el nu ne ajunge, corindem, să ce mai aduci, luatu sod suso, luatu sod so, corinde, corinde, pe marginea câmpului, când ful la mijloc de câmp, când ful la mijloc de câmp, corinde, corinde, grăida cu Dumnezeu. Ia vezi pentru dreapta mea, ia vezi pentru dreapta mea, corinde, corinde, îmi spune petrece ea. Văd casa săracului, lui, văd casa săracului, corinde, corinde în mijlocul raiului. Pe dinăuntru-i gravită, pe dinăuntru-i gravită, corinde, corinde în afară-i vărui. Și ce Domnul veselește, și ce Domnul veselește, corinde, corinde și-o cu sănătate. Toată obștea creștinească lerului, Doamne, lerului, Doamne, astăzi să se veselească lerului, Doamne, lerului, Doamne. Că stea mare s-a ivitul lerului, Doamne, lerului, Doamne, sus la sfântul răsăritul lerului, Doamne, lerului, Doamne. Strălucește cu tăi, Doamne, veste mare bucurie, lerului, Doamne, lerului, Doamne. Hai Crăciune, hai stăpâne, lerului, Doamne, lerului, Doamne. Să aduci bucurie lume, lerului, Doamne, lerului, Doamne. În veșnicul Dumnezeu, lerului, Doamne, lerului, Doamne, a trimis pe Fiul Său, lerului, Doamne, lerului, Doamne. Să se nască în vitle născut pe pământ, lerului Doamne, lerului Doamne, astăzi Mesia cel sfânt, lerului Doamne, lerului Doamne. Pruncul cel prea luminat, lerului Doamne, lerului Doamne, toți cu drag l-am așteptat, lerului Doamne, lerului Doamne. Și la toți cu bucurie, lerului Doamne, lerului Doamne, naște și să strigăm cu credință lui din voi. E Crăciun, e Crăciun și noi venim la tot omul, la tot omul cel creștin. Vestea nașterii s-o dăm, dar noi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm, să-L lăudăm. Vestea nașterii s-o dăm, dar noi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu preacest pământ, preacest pământ. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ mai sară sfântă, sară sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Sară, asta sară sfântă, sară sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoare, până anul tot voi să Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până anul, până anul tot să. Când pornim acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Când pornim acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Că noi nu tomocoli, tomocoli, și cu drag tot om veni, tot om veni. Că noi nu tomocoli, tomocoli, și cu drag tot om veni, tot om veni. bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește în a ta casă. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește în a ta casă. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, nu mai să vă, nu mai să vă colindăm. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, mai să vă, mai să vă colindă. La poartă la Ștefan, vonerelului Domnului, voi s strâns la vorbă. Dar vorba de cine este lerul lui Domnului de Iisus născut în Iesfer? Însă domn cel Sfânt, Lerului Domnului de la rugă auzi, Premoierii ce vorbeau, Lerului Domnului și pe Domnul proslăveau. El pe dată s-a plecat, Lerului Domnului cu boierii s-a închinat, Și cu glasul de supus, Lerului Domnului, Osmo vit pedon she Amin. Cel fără de început a să pogorât, mâinile lui Domn din cer. Îngerică Allah. nu mai dormiți, olerui Doamne, vremea e să vă gătiți, olerui Doamne, casa să vă măturați, olerui Doamne, masa să vă încărcați, olerui Doamne, casa să vă măturați, olerui Doamne, masa să vă încărcați, olerui Doamne, nu dormiți în astă seară, olerui, Doamne, ci ședeți la privegheală, olerui, Doamne, să așteptăm pe Domnul Sfânt, olerui, Doamne, ca să vie pe pământ, olerui, Doamne, să așteptăm pe Domnul Sfânt, olerui, Doamne, ca să vie pe pământ, olerui, Doamne, tuturor ce sunt în casă, lui Doamne, și se veselesc la masă, lui Doamne, să le dea Hristos de toate, lui Doamne, bucurie, sănătate, lui Doamne, să le dea Hristos de toate, lui Doamne, bucurie, sănătate, lui Doamne. pășări, să trimiți un înger tânăr și frumos, cu fum de tămâie și de chiparos. Să trimiți shin shi doame aravane